İyi akşamlar. Ee, yine bir pazar akşamı 4 Eylül 2016 saatlerimiz 21.01. Bob Dylan'ın yarım yüzyılı aşan müzik serüveninin peşinde e, yine bir Zamanlar Değişirken programıyla karşınızdayız. Ben Altu, güzeldir. Ben Mahir Ilgaz. Ben Güven güzeldir. Evet, geçen hafta ben yoktum. Mahir ve Güven siz yaptığınız programı ağzınıza da sağlık. Ee, ne yapıyorduk? Highway 61 Revisited e, albümünü çalıyoruz. Galiba bu akşam da e, albümü çalmayı bitireceğiz. Öyle görünüyor. Albümün B yüzüne kadar geldik. Evet, e, bayağı da hızlı ilerledik aslında. 9 parçalık bu albümde yani bizim standartlarımıza göre hızlı ilerledik. 3 program mı oldu başlayalım? 9 program bile olmadı. Şunun şurası. Evet galiba. Evet e, ama hakkını vermek gereken bir albüm hakikaten. Çünkü e, Dylan'ın belki de kariyerinin en kuvvetli e, döneminin tam ortasında e, sık sık tartışılan işte dile getirilen Dylan'ın en iyi albümü hangisidir şeyi vardır. İşte e, bunun içinde e, en fazla Blonde on Blonde e, benim duyduğum e, dile getirilir. Belki Blonde on Blonde'un biraz daha işte çift albüm, dublo albüm, e, çift LP olmasından kaynaklanan böyle bir şey olabilir. E, işte bir kariyerinin tekrar çıkış noktası olarak Blood on the Tracks sık sık dile getirilir. Benim kişisel olarak en sevdiğim Dylan albümü Highway 61 Revisited. Çünkü hakikaten e, vites küçültüp arkasındakileri geride bırakıyor. Yani pop müziği belki de bugün bildiğimiz anlamıyla e, pop müziği bu albümde icat ettiğini düşünüyorum. Ben Dylan'ın biraz iddialı olsa da Dylan programı yapıyoruz o kadar konuşalım. Evet aslında e, Mahir senle e, hem olanlar var. Mesela Rolling Stone dergisi e, Twitter hesabından e, Twitter hesabına da koyduğum bir e, yazı var oradan. E, Bob Dylan e, nasıl Highway 61 Revisited albümüyle e, rock tarihine geçti ya da tarih yazdı. Aniyane tabiriyle söyleyecek olursak içinde Bob Dylan'la yapılmış e, bir söyleşiye de yer veriyor. E, Bob Dylan bu albümü e, turneye çıkarttığı zaman e, e, bu müziği e, yani şarkılarını e, vizyon müziği ya da matematiksel müzik e, diye adlandırıyormuş. Ve e, ünlü gazeteci Nora Ephron'a verdiği bir söyleşi de diyor ki e, ben şu anda yaptığım e, müzikten çok memnunum. Bu sesi seviyorum. E, isterlerse sonsuza kadar beni sahnede yuvalamaya devam etsin dinleyenler. Ben bu müziğin gerçek olduğunu biliyorum. E, beni yuhalayanlardan daha gerçek olduğunu da söyleyebilirim. E, hemen tabii hatırlayalım Bob Dylan müzik sahnesine ilk albümüyle e, henüz 3 yıl önce çıkmış vaziyette. 1962'de Bob Dylan albümüyle ve 1965 sonunda 3 sene içinde 6 albümü tamamlamış durumda. Highway Revisited, 61 Revisited 1965'te çıkarttı. ikinci albüm ve toplam 6. E, stüdyo albümü. 1965'in ilk albümü Bringing It All Back Home e, elektrikli çalgılarla e, müzik yapacağının ilk işaretlerini e, vermişti. Highway 61 Revisited'de ise daha önce de söylediğimiz gibi 9 şarkının 8'i e, elektrikli çalgılarla bir tek en son şarkı bugün çalacağız. Desolation Row e, akustik bir şekilde icra edilen bir parça. Yani e, Bob Dylan'ın rock tarihine geçmesi e, itibariyle kilometre taşı olarak Rolling dergisi de e, bu albümü gösteriyor. E, evet, son derece güçlü bir e, anıt albüm olduğuna hiç şüphe yok bunun. E, o günlerdeki Bob Dylan konser seyircileri onun elektrikli tarafıyla e, hala tam barışamamış vaziyetteler aslında sürekli bir... Hepsi olmasa da bir kısmı en azından. E, sürekli hemen hemen her konserde yuhalanıyor. Şimdi arada yuhalanmadığı konserler de oluyor. Dinleyene göre değişiyor. <laughs> Ama tabii e, senin de bahsettiğin bu Newport'taki 65 en tabii e, başlangıcı bu dönemin. E, sonrasında e, meşhur bir e, neydi adı ya? Free e, unuttum konser salonunun adını ciddi bir yuhalanma hatta sahneye böyle bayağı bir artık sahneye tecavüze varan olaylar yaşanıyor. Hatta e, Al Cooper falan bayağı sandalyesinden düşüyor bir konserde yani <laughs> millet saldırınca. Fakat lafını balla kesmiş olayım. O günlerde e, daha doğrusu Dylan'ın 66 yılında Playboy dergisinde e, Nat Hentoff'a verdiği çok meşhur bir mülakat vardır. Yani hakikaten e, internette var. E, bunu İngilizce tabii Tavsiye ederim. Epey eğlenceli bir mülakat çünkü ama burada bizim ilgilendiğimiz kısım şu kısım. Şöyle diyor, ıı, yani neden böyle bir kariyer değişikliğine veya işte müzikal yön değişikliğine gittiğini söylüyor, açıklıyor da. Artık diyor o tarz sözcükler kullanmaktan sıkılmıştım ve bahsettiğim sözcükler sadece tanrı, anne, başkan, intihar veya satır gibi sözcükler değildi basit, eğer, umut, sen gibi sözcükler kullanmaktan sıkılmış, sıkılmıştım. Ama e, Like a Rolling Stone şarkısından sonra her şey değişti benim için. O şarkıyı yazdıktan sonra artık kitap yazmakla veya şiir yazmakla öyle şeylerle ilgilenmemeye başladım. Şarkı yazmak benim için yeterliydi diyor. Diyor ki e, artık diyor kendimin beğendiği bir şeyler yapmaya başlamıştım başka insanların size sürekli sizi ne kadar beğendiklerini söylemesi eğer siz kendinizi beğenmiyorsanız son derece yorucu olabilir diye de bitiriyor. Belki de bu yüzden dönmüyor yolundan bütün tepkilere rağmen. Evet yukarıdan aşağı yuvarlanan bir kaya gibi e, önüne çıkanı da dağıtıp e, tam gaz gidiyor. E, Highway 61 Revisited çıktığı zaman e, deniyor ki Bob Dylan o günlerde müzik endüstrisinin en güçlü, en önemli ikinci olayı olmuştu. Sadece onun önüne bir tek aynı günlerdeki performansıyla Beatles geçebiliyordu. E, düşünün ki aynı hafta içinde Amerika'nın Top 40 işte en sevilen 40 şarkılık listesi içinde aynı anda 8 şarkısı birden var. Bir tek Beatles tarafından kırılabilmiş bir şey bu e, rekor. Bir yandan da evet Bob Dylan'ın eski folk dönemi e, şeyleri, hayranları belki bir hayal kırıklığı içindeydi ama eski Green Village, Greenwich Village ekibinin tamamı bu şeyi paylaşmıyordu. Olumsuz duyguyu da paylaşmıyordu. Oradan olanı da gören vardı. Ee, mesela ee, o günlerin önemli bir folk sanatçısı Phil Ox benim de şahsen sevdiğim bir isimdir. Ee, Highway 61 Revisited ile ilgili şöyle der. Ee, bu albüm çıktığı zaman e, bugüne kadar yapılmış en önemli e, ve devrimci albüm olduğunu hemen anladım dinlediğin zaman. Bob Dylan bu albümle öyle bir şey yaptı ki bütün e, diğer müzisyenleri e, neredeyse komik duruma düşürürcesine arkada bıraktı ve onların önüne fırladı. E, Dylan bu albümleri çok da hızlı bir şekilde aylar içinde sürekli yapıyor e, ve de kendi yaptığı işin de aslında acımasız bir eleştirmeni ama Highway 61'la ilgili diyor ki ya bu albüm çok iyi oldu. Benim de oturup dönüp dinlemek isteyeceğim malzemeler var bunun içinde. E, herhalde ben bundan daha iyi bir albüm hiçbir zaman yapamam. E, ama işte demin de konuştuğumuz gibi daha iyi olduğu iddia edilebilecek bir albüm o sırada gel, gelme yolundaydı, hazırlanıyordu. Ee, Dylan o günlerde 22 Kasım'da sadece menajeri Albert Grossman'ın katıldığı bir gizli törenle e, eşi Sera ile evlenir ama e, balayı bile yapmaz çünkü e, Kasım ayında yine stüdyoya girer. E, Highway 61 30 Ağustos e, 1965'te yayınlanmıştı. Demek ki Eylül, Ekim, Kasım 3 ay içinde yine stüdyoya girer The Band ile beraber ve de ilk sonraki albümün ilk şarkısı Visions of Johanna'yı e, kaydetmeye başlar. O kadar da hızlıdır her şey. Çok konuştuk bir parça çalalım mı? B yüzünden. Oh 11 dakika geçivermiş. Desolation Row kadar konuştuk vallahi. <laughs> çalalım. Peki o zaman e, şimdi Highway 61 Revisited albümünün B yüzüne geçmiştik bugün itibariyle. E, o yüzün ilk parçası Queen Jane Approximately. expectations. And your father to your sister, he explains that you're tired of yourself and all of your creations. Won't you come see me? Clarkson ismi yaklaşık olarak Kraliçe Jane. Ee, e, Bob Dylan burada e, bazı hayatların yüzeyselliğinden e, den vuruyor ve e, Queen Jane e, olarak e, e, adını geçirdiği kişiye e, bütün yarattığın şeylerden ve kendinden bıkıp usandığın zaman bir gün e, beni görmeye gelmeyecek misin Kraliçe Jane e, diye soruyor. Kim bu Kraliçe Jane? E, rivayet muhtelif. kimleri bunun e, e tarihsel e, İngiliz aristokrasisi içinden gelen insanlar olduğunu e, yazıyorlar. Lady Jane Grey e, ya da Jane Seymour olduğu mesela söyleniyor. E, Lady Grey dendiği zaman bu e, ünlü İngiliz çayına ismini veren Lady Grey değil bu arada. Bir sürü Grey'ler var ama hani, e, İngiliz aristokrasisinde. Ee, Earl Grey e, çayı biliyorsunuz e, siyah çayın içine bergamot e, yağı katılarak e, yapılan bir çay. Bu çayın içine biraz da kurutulmuş limon ve e, portakal kabukları kattığınız zaman, zaman Lady Grey diye bir e, çay elde ediyorsunuz. Fakat bu e, Lady Grey 1500'lerde yaşamış Lady Grey'den değil 1700-1800'lerde yaşamış bir başka Lady Grey'miş. E, ama bana daha e, aklı başında gelen e, yorum aslında e, Queen Jane'in e, daha yakınlardan bir kişilik olabileceği e, bazıları, bazı müzik eleştirmenleri Jane'in aslında John olduğunu, John Baez olduğunu, ona seslendiğini Bob Dylan'ın söylüyorlar. E, Bob Dylan yine e, az önce adı geçen gazeteci Nora Ephron'a verdiği söyleşi de kim bu Kraliçe Jane diye sorulduğu zaman Kraliçe Jane aslında bir erkek diye tam kendisine yakışan bir cevap veriyor. Belki de Kraliçe Jane'in kendisi e, Bob Dylan'ın kendisinden başka birisi değil. E, sen ne diyorsun Altı? E, hepsi birden E şıkkı diyorum. Muhtemelen e, tek bir kişi olmaktan çok bir böyle yarı bilinç akımı içinde yazılmış gibi görünen bu şarkılar içinde Bob Dylan e, çoklu elementleri aynı kaba doldurup karıştırıp e, masanın üstünü yuvarlıyor ve şey bunlardan şarkı çıkartıyor. E, dolayısıyla e, işte hepsinden bir parça olabilir belki. Evet ben de bir şey ekleyeyim. E, bu konuda e, özellikle Dylan'ın mülakatlarda verdiği cevaplarla ilgili e, Bruce Langhorne'un Bob Dylan albümlerinde sık sık e, gitar ve hatta tamburin, e, tambur e, çalan e, Bruce Langhorne'un bir e, mülakatından alıntı yapalım. O da diyor ki ya Dylan ilginç bir espri anlayışı vardır ve insanlara kendilerini asma yeter, yeterli ipi vermeyi sever mülakatlarda diyor. E, tabii İngilizceden çevirince ne kadar anlamlı oldu bilmiyorum. Bizde öyle bir <laughs> deyim olmadığı için karşılığını belki bulabiliriz. Ama e, sanıyorum anlamı anlaşıldı en azından. E, böyle bir şey olabilir. Bir ikincisi de B takımından çok etkilenen en azından B takımının o dönemde e, malum e, ana akımlaşmasından etkilenen e, bir şarkı yazarı olarak da bir takımında işte e, kişisel hitapların işte ben, sen, o vesaire gibi kişisel hitapların e, son derece esnek kullanıldığı, e, her zaman e, kişisel hitap anlamına gelmediği e, de söyleniyor. Dylan şarkılarında biraz belki böyle anlaşılması lazım. Tek bir kişiye hitap etmeme ihtimali senin de dediğin gibi Altı abi pek kuvvetli. Peki. E, isterseniz ilerleyelim. Saatlerimiz 21-21. Henüz tek bir parça çaldık. E, sıradaki parça albümle aynı part, adı taşıyan Highway 61 Revisited. E, bence müthiş bir parça. Mükemmel e, hakikaten. Mükemmel. Evet. Highway 61 yani 61 numaralı otoyol Amerika boyunca kuzeyden güneye 1430 mil herhalde işte 2000 kilometrenin üstünde uzanan bir otoyol. Buna da Blues Highway deniyor. bunun da bir efsanesi var. E, efsanenin içinde Blues Highway şey, şey Highway 61'la e, Route 46 yani 61 ve 49 numaralı yolların kesiştiği noktada Robert Johnson'ın e, ruhunu şeytana satıp karşılığında da o müthiş müzik yeteneğini aldığı iddia edilir. E, en azından bunun bir şey e, rivayet efsane olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerçekten satmamış mı ruhunu şeytana yani? müthiş bir müzik yeteneği aldığı doğru ama kimden almış, nasıl almış onu bilmiyorum. Oturmuş çalışmış gitar hocası bile varmış adamın hatta. Ee... Ha budur işte <laughs> duymayı istediğimiz şey. <laughs> peki ee, Highway 61 ne anlatıyor? Şarkının sözleri şey bomba gibi başlıyor. Diyor ki Tanrı İbrahim'e dedi ki bana bir oğlu öldür. İbrahim dedi ki ya dalga mı geçiyorsun sen benle? Tanrı dedi ki yo. İbrahim dedi ki ne? Tanrı dedi ki valla ne istiyorsan yap ama bir daha benim geldiğimi görürsen e, kaçsan iyi edersin. Eyüp dedi ki e, peki nerede yapayım bu öldürmeyi? Tanrı dedi ki Highway 61'da. <laughs> ya şarkının her zaten e, dörtlüğü mü diyelim e, birbirinden güzel de böyle e, fantastik e, sürrealist bilinç akışım artık neyse o tarz bir şekilde yazılmış bir parça bu kadar güzel olur. E, müzik de gayet bence hoş, başarılı, e, uyuyor. işte bu gibi şarkılar yüzünden belki de Highway 61 Revisited e, o güne kadar yapılmayan bir şey yapıyor ve bu, bu yüzden yine e, belki de pop müziğin bildiğimiz anlamda pop müziğin icadı oluyor. Evet bu, bu arada parçanın içinde e, yine çoğu parçada olduğu gibi e, tam ne anlatıyor kısmı tartışmalı veya bu demin okuduğum e, alıntıladığım kısım ne anlatıyor kısmı bile parça, tartışmalı. Çünkü çok açık bir Tevrat'taki hikaye e, İbrahim'in oğlu İzak'ı e, kurban etmesi veya etme teşebbüsünde bulunması hikayesi hani dış görünüşte ona atıf yapıyor. Fakat Dylan'ın hayatı da mı var bunun içinde acaba? Dylan'ın babasının ilk adı İbra Abraham, İbrahim ee, ve de kendisi de e, orta sınıf Amerikan değerlerine düşkün birisi. E, oğlunun da bir müzisyen olması bir isyankar olması bunları hiç aslında benimsemiyor ve ben ona katılmıyorum. Araları bir açılıyor. Valla şahsi yorumum değil Mahir. <laughs> Kitaptan Biliyorum ben de zaten o kitabı evet. söyleyecektim. Ee, şundan katılmıyorum. Adamla yapılan bir şey var, söyleşi var. Ee, Robert Shelton'ın yaptığı. Hmm. E, Dylan'ın babası olan İbrahim Ebram'la. Diyor ki yani işte bize müzisyen olacağını söylediğinde dedik ki oğlum bir senem var. E, bunu da programın başlarında aktarmıştık yine. İşte o bir sene içinde ne yapıyorsan yap, başarılı olursan devam edersin, olamazsan okula dön, üniversiteye dön. Şimdi e, sene 60-61 seneleri yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. E, yani hani orta sınıf işte e, muhafazakar Amerikalı falan da hani bugün bile <laughs> kaç tane baba çocuğuna böyle bir opsiyon veriyor. E, hayalleri peşinde koşması için onu da belki düşünmek lazım. Evet Bence bunlar biraz şarkı sözlerini zorlayarak anlam çıkartma çabaları. E, kişisel olarak ben e, çok anlamlı bulmuyorum. Özellikle bu albümdeki parçalar için. Highway 61 Revisit'teki parçalar için. Mahir, bu hafta sonu Franz Kafka'nın babasına yazdığı şey mektubu okudum. Çok çok doluyum. <laughs> çok şeyim. o, o, o, Dokunmayayım tamam. başka. Evet. Peki. Ee, güven var mı senden bir şey yorum? Vallahi e, dilim tutuldu. Bu konuşmanın üstüne ne diyeceğimi bilemedim. E, en iyisi bir yorumda bulunmak yerine ben şarkıyı anons edeyim. E, tamam. Bu albümün aslında belki en güzel parçalarından ama aynı zamanda en kısa e, iki parçasından bir tanesi. Üç buçuk dakikadan ibaret Dinleyelim. Highway 61 Revisited. Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but uh, next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, Where you want this killing done? God said, On Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. They asked poor Howard, where can I go? said, There's only one place I know. Sam said, Tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, That way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and a thousand telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, Let me think for a minute, son. Then he said, Yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. twelfth night told our first father that things weren't right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, mm, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. was very bored trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out Bob Dylan'dan dinledik. Highway 61 Revisited. Saatlerimiz 21.30. Ee, Bob Dylan'ın yarım yüzyıllık müzik serüveninin izini sürdüğümüz Zamanlar Değişirken programındayız. Ee, Güven Amerika'dan, Boston'dan katılıyor. Ee, İstanbul stüdyosunda da Mahir Ilgaz ve ben Altuğ Güzeldere varız. Ee, Highway 61 Revisited e, Dylan'ın kendisinin de besbelli sevdiği bir şarkısı. Çünkü e, ilk canlı e, şeysi seslendirmesi seyirci karşısında e, 31 Ağustos 1969'da Isle of Wight festivalinde olmuş ama o günden beri Dylan bu şarkıyı aşağı yukarı 2000 defa filan canlı olarak seslendirmiş. İyi ki de seslendirmiş. Hakikaten ee, senin e, parçayı dinlerken yaptığın yorumlar roket gibi parça. <laughs> e, bu parçayı böyle yapan önemli e, etmenlerden bir tanesi de Mike Bloomfield. Erken yaşta trajik bir şekilde e, hayatını kaybeden e, gitarist Mike Bloomfield. Tabii o dönemde artık böyle bugün gibi gidip müzik e, dükkanlarından her türlü e, aksesuarı temin etmek o kadar kolay değil. Slide e, kullanırken kullanmak için gidiyor. Ne yapıyor? Uygun bir tane bisiklet gidonu kestiriyor. E, böyle bir 6-7 santimlik. Onu e, slide olarak kullanıyor. Gayet de güzel kullanıyor. E, biz albüme hazırlık yaparken B yüzündeki parçaları özellikle hakikaten böyle gönlümüze tam olarak sinen türden coverlar bulamadık. Çünkü özellikle bu parça başta olmak üzere e, yani Dylan kadar hissiyatını vererek söyleyen pek yok. Adamın işte hani sesi çirkin derler, öyle derler, böyle derler ama yok bulamadık. Highway 61 Visited'in e, bir Johnny Winter yorumu var. E, gerçi o biraz övülüyor ama hani kişisel olarak bana biraz fazla cafcaflı geldi. Yani parçanın hissinden biraz almış gibi geldi ama neyse çok da uzatmayayım. Bu kadar. <laughs> E, Billy Joel yorumunda herhalde e, hiç çekilmez, dayanılmaz derecede kötü filan bulduğunu tahmin ediyorum Mahir, öyle mi? Ee, yani Billy Joel dinliyorsa <laughs> affetsin ama ben Billy Joel'u zaten dayanılmaz <laughs> derecede kötü buluyorum. Evet. evet. Tamam peki ben de önermiyordum. Benim de aslında hiç beğenmediğim bir e, şey, e, yorum. Bu Highway 61 Revisited sahiden ilginç bir şarkı. Sözleri itibariyle de başka bir ilginç akışı hali e, yansıtıyor. E, nasıl bir e, ruh hali içindeydi Bob Dylan bilinmez ama o günlere ait bir anekdotu da ben paylaşayım. Yeni yayınlanmış bir e, yazı var birkaç gün önce. E, Martin Lee e, isimli bir yazardan aktarıyorum. 1964 ee, senesinde Bob Dylan'la Beatles üyeleri ilk kez tanışıyorlar. Beatles bir Amerika turnesinde ve Manhattan'da Delmonico e, otelinde Park Avenue üstünde kalıyorlar. Bob Dylan da orada kalıyor. E, asansörde karşılaşıyorlar şans eseri. Bu yazıda anlatıldığı kadarıyla en azından e, tanışıyorlar. E, kısa bir merhabalaşmadan sonra insanlar ne yapar? Yeni tanışmış insanlar olarak e, e herkes ne yapar bilmiyorum ama Bob Dylan Beatles üyelerine e, ben duydum ki siz e, hiç esrar içmemişsiniz şimdiye kadar. E, hadi gelin benim odama e, beraberce esrar içelim diyor. Esrardan kastım marihuana burada Hint keneviri belki demek lazım. E, Beatles üyeleri de e peki tamam o zaman diyorlar ve Bob Dylan'ın odasına gidiyorlar e, perdeleri kapatıyorlar, e, kapının altına havlular yerleştiriyorlar ki kokusu dışarıdan duyulmasın diye ve e, işte birlikte böyle bir iş yapıyorlar. Olmak Kartner'in anlattığına göre çok da güzel bir e, zaman geçiriyorlar birlikte. E, ben söyleyenlerin yalancısıyım fakat e, Bob Dylan o zamanlar böyle bir e, ruh halleri içindeyse Highway 61 Revisited şarkısının sözlerini de bu şekilde e, üretmiş olduğu böyle bir e, kafa yapısı içinden bunları çıkartmış olduğu olması bana çok makul geliyor doğrusu. Evet, bu tip şeyleri e, onaylamıyoruz, şey yapmıyoruz, beğenmiyoruz, sevmiyoruz, tasvip etmiyoruz. Peki ee, devam edelim biz programımıza. E, evet programımıza devam ediyoruz. Ee, Yalnızca e, evet, haber değeri için aktarıyoruz. Evet peki. peki e, Highway 61 Revisited dediğimiz gibi çığır açan türden bir albüm. E, pop tarihinde işte Beatles üyelerinden bahsetti az önceki Yön abi. İşte Beatles e, üyelerinin de ciddi şekilde bu ve bundan önceki albümden etkilendiğini e, biliyoruz Dylan'ın. E, hatta işte cevap vermeye yönelik şarkılar yazıyor John Lennon o dönemde. Biraz da e, dalga geçiyor diğer Beatles üyeleri kendisiyle falan filan. Şimdi... Evet, sıradaki parçamız Just Like Tom Tom's Blues. E, albümde çalmadığımız iki parça kaldı. E, onlar da dediğim gibi Just Like Tom Tom's Blues ve Desolation Row. Ee, Tom Tom's Blues burada bu parçada e, Bob Dylan Highway 61'in de ötesine gidiyor. Bu defa e, Meksika'ya iniyor Rio Bravo'ya ee, yani Texas'ın altındaki El Paso bölgesine. orada da e, yine e, bir adeta yani şarkının Meksika'da yaşayan e, bir e, ressamla ilgili olduğunu söylüyor kendisi ama ne düşünmeli bilmiyorum. Bu Just Like Tom Tom's Blues başlığı şarkıdaki e, bir dizi referans içeriyor. Bunlardan bir tanesi 1947'de Malcolm Lowry'nin yazmış olduğu ve kendisinin başyapıtı sayılan benim de en sevdiğim kitaplardan birisi olan, romanlardan birisi olan Under the Volcano, Yanardağ'ın Altında. ki bunun yanlış hatırlamıyorsam 1980 olabilir. John Huston sinemaya aktardı. Albert Finney başrolünde oynar. Müthiş de bir filmdir. yine aynı şekilde şarkının başlığı Orson Welles'in 1958'de yaptığı Touch of Evil, Şeytanın Dokunuşu e, filmiyle de atıf içeriyor. Son olarak da Jack Kerouac'ın e, yarı otobiyografik romanı Desolation Angels. E, bunların hepsiyle bir e, şeysi var, e, paslaşması var şarkının. E, dinleyelim mi? Yorumunuz var mı? Yorumumuz e, senin az önce e, atıfta bulunduğun, benim de böyle biraz burun kıvırdığım kitaptan bu sefer katıldığım bir yorum. Parçadaki ikinci en güzel pop parçası olmaya aday diyor. İşte tabii ki... E, Yok kitaptan değil ya pardon başka bir kitaptan. <laughs> Kitaplar birbirine karıştı. E, karıştı. Ee, sen, sen böyle şeyleri sevmiyorsun Mahir ama e, Mojo dergisi de Just Like Tom Tom's Blues'u e, Bob Dylan'ın yaptığı en iyi 13. şarkı olarak şey yapmış, ilan etmiş. Sevmiyorum demeyelim, demeyelim de kime göre, neye göre diyelim. Ee, ama hakikaten e, Like a Rolling Stone'dan sonra pop müzik anlamında albümdeki kuvvetli parçalardan bir diğeri. Ee, Queen Jane Approximately mesela bu programda giriş parçası olarak çalmıştık. O da e, hoş bir parça ama o parçada e, bazı teknik işte Dylan'ın çok e, o zamanlarda tercih ettiği hücum kayıt yöntemi dolayısıyla bazı teknik sıkıntılar vardı. E, örneğin gitarların akordunun birbirini tutmaması gibi <laughs> ufak sayılmaz ama. E, ama e, Just Like Tom Tom's Blues, Blues bu konuda e, daha iyi tutmuş orada şeyler. E, o yüzden belki biraz daha kuvvetli bir aranjman diyebiliriz. Şimdi kulak verin. to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now, all the authorities, they just stand around and bull. blackmailed a sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel who just arrived here from the coast who looked so fine at first but left looking just like a sırada e, bu albümün tek akustik parçası olan e, ve bu albümün en uzun parçası olan Desolation Row var. E, Highway 61 Revisited'in sözleri e, anlaması kolay sözler değil e, diye anlattı Altu. E, fakat Desolation Row bu açıdan belki e, bir seviye daha yukarıya çıkartıyor bu anlaşılmazlığı. En azından ilk okuduğunuz zaman bu sözler ne anlatıyor e, nasıl bir mantık akışı e, içinde nasıl bir hikaye söylüyor anlaması güç. E, ben sözü altıyla mahire bırakmadan önce bir de şunu parantez içinde belirteyim. Genellikle bu 1965'e kadar Bob Dylan'ın yazdığı şarkılar İngiltere'de yankı bulsa da Avrupa'nın diğer ülkelerinde çok yankı bulmuyor. E, coverları yapılmıyor. Ee, bu şarkı bu açıdan da bir istisna. E, İtalya'da, Norveç'te ve İsveç'te e, nispeten e, bilinen, tanınan e, yorumları var. Bunları belki bir başka programda e, çalarız bir değişiklik olsun diye. Evet, Desolation Row aynı zamanda Highway 81 Revisited albümünün de son parçası. Ee, ağır başlıyor parça. Bugün özellikle dinlendiğinde çok e, ciddi ağır bir parça gibi algılanıyor. Belki de açılış kuplesinden dolayı e, idamın e, kartpostallarını satıyor, satıyorlar diye başlıyor. Gerçek bir olaya dayanıyor aslında bir olay. Dylan'ın da e, geldiği yerlerden Duluth'ta bir linç olayını e, anlatarak başlıyor ama parça yazıldığı zaman e, aslında esprili bir parça. İçinde e, işte komik referanslar falan var. Özellikle öyle yazılmış ve konserlerde epey böyle seyirciyle bir e, iyi ilişki kurmak, karşılıklı gülüşmeler falan. Hatta şarkıyı dikkatli dinlerseniz arkada sonlarda birinin güldüğünde duyuyorsunuz stüdyo kaydında dahi. Parçada Cinderella giriyor bir ucundan Kane, Kane ve Abel derken Notre Dame'ın kamburu ortaya çıkıyor ee, Shakespeare karakteri Ophelia 22. yaş gününde zaten yaşlı bir kadına dönüşmüştü. İşte Einstein Robin Hood kılığında geziyordu. Ee, Kazanova'nın ağzına kaşıkla besliyorlardı. Ezra Pound ve T.S. Eliot Titanic'in güvertesinde kavga ediyorlardı filan gibi böyle gidiyor parça. Gitgide gidiyor 11 dakika 20 saniye. E, Dinleyin gitsin o zaman. Zaten bitiremeyeceğiz <laughs> bir türlü. They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. the circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker, the other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Road. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one, she smiles and puts her hands in her back pocket Betty Davis style. And in comes Romeo, he's moaning, You belong to me, I believe. Then someone says, You're in the wrong place, my friend. You'd better leave. And the only sound that's left after the ambulances go it's Cinderella sweeping up on Desolation Road. Now the moon is almost hidden, the stars are beginning to hide. The fortune telling lady has even taken all her things inside. All except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everybody is making love or else expecting rain. And the Good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for the show is going to the carnival tonight on Desolation Road. Ophelia, she's neath the window. For her, I feel so afraid. On her 22nd birthday, she already is an old maid her death is quite romantic. She wears an iron vest, her profession's her religion, her sin is her lifelessness. And though her eyes are fixed upon Noah's great rainbow, she spends her time peeking into Desolation Road. Einstein disguised as Robin Hood with his memories in our trunk. Passed this way an hour ago with his friend, a jealous monk. Now he looked so immaculately frightful as he bummed a cigarette. Then he went off sniffing drain pipes and reciting the alphabet. You would not think to look at him, but he was famous long ago. lost patience. They are trying to blow it up. Now his nurse, some local loser. She's in charge of the cyanide hole. And she also keeps the cards that read, Have mercy on his soul. can you and blow. If you lean your head out far enough from Desolation Road, Across the street, they've nailed the curtains. They're getting ready for the feast. The Phantom of the Opera in a perfect image of a priest. Here are spoon feeding Casanova to get him to feel more assured. Then they'll kill him with self confidence after poisoning him with words. And the phantom shouting. Casanova is just being punished for going to Desolation Road. At midnight, all the agents and the superhuman crew come out and round up everyone that knows more than factory where the heart attack machine is strapped across their shoulders is escaping to desolation row. Praise be to Nero's Neptune. The Titanic sails at dawn. Everybody's shouting, which side are you on? And Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain's tower, while calypso singers laugh at them and fishermen hold flowers. Between the windows of the sea, where lovely mermaids flow, and nobody has to think too much about Desolation Road. Evet, zamanlar değişirken Açık Radyo 94.9'da bir pazar daha artık programın sonuna geldik. Desolation Roll'la bitiriyoruz ve Desolation Roll'a aynı zamanda Dylan'ın 6. 6. stüdyo albümü Highway 61 Revisit'te bitiriyoruz nihayet. Çok güzel bir parça dinlediğimiz ee, özellikle e, Colin McCoy yok pardon e, adım ismini unuttum. Ama McCoy soy isimli <laughs> epey önemli bir e, Nashville stüdyo müzisyeni bu parçadaki arkadaki gitarları çalıyordu. Ee, onun da e, normal kayıtlara, stüdyo kayıtlarına dahil olmadığını ama sonradan son anda çağrılıp ya şuna bir gitar track'i arkaya bize lazım şeklinde e, dahil edildiğini okuduk, aktarmış olalım. Bu vesileyle ben bir ufak bilgilendirme yapayım. Ee, önümüzdeki yaklaşık 10-12 program arası kadar e, benim e, katılımım manevi ve arka planda olacak programa. Çünkü e, geçici bir süre için e, mekan değişikliğine gidiyorum e, bir e, iş dolayısıyla. E, bu süre zarfında her zaman tabii ki... E, katkı sağlamaya elimden geldiğince devam edeceğim ama bir süre mikrofon başında olamayacağım. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Sen gidince biz hemen Cohen çalmaya başlayacağız abi. Zaten, olsun. Zaten en fazla bir albüm bitirirsiniz bu hızla öyle söyleyeyim. <laughs> İki hadi. Peki şöyle cevap veriyorum. Charlie McCoy. Charlie McCoy. Evet. Tamam. Evet. E, programın sonuna geldik. Hoşçakalın diyeyim ben kendime ve çıkayım. Evet saatin sonuna geldik. Ben de teşekkürlerimizi ederek e, ve programla ilgili duyuruları Twitter hesabımızdan e, zamanlar değişirken ya da Dilan'ın alt tire açık radyo etiketleriyle izleyebileceğinizi hatırlatarak e, bitireyim. Teknik masada bize yardımcı olan e, Selahattin Çolak'a çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki program destekçimiz Suzan Topsakal'a da ayrıca teşekkür ederiz. Gelecek hafta yeniden bir arada olana kadar Herkese güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl.